Він і вирішив, що ти жартуєш. Що він відповів? Нічого, мовчить. Андрію Васильовичу звернувся тоном наказу Кар до торби. Підіть самі до Павлюка і викличте його. Коли він не схоче відкрити каюту, ламайте двері. Візьміть з собою ковягіна, а там на допомогу покличте Соломеху. Я буду тут. Поспішайте. Треба кінчати з таємницями, подумав Кар. Торба побіг, скільки йому дозволяли комплекція і ревматичні ноги. За ним слідом поспішав ковягін. Двері рубки вони знайшли зачиненими. На стук механіка ніхто не відповідав. Павлюк. крикнув торба. Синок. Мовчання. Механік припав вухом до дверей. Йому почулося якесь шарудіння. Відчиняй двері, сердито крикнув торба. А то зараз ламатимемо. Знову мовчання. Ковягін, клич Шелемеху, сказав механік, вирішивши виконати наказ капітана. Кочегар побіг по товариша, що на цей час кудись одійшов. Торба сперся плечем на двері і знову прислухався. Раптом він почув металічні звуки, схожі на дзижчання якогось інструмента. Це дзижчання почули кар, соломін і запара вони пізнали ті дивні звуки, що стільки часу тривожили їх. Механік відступив від дверей і випростався. Це ж радіо, сказав він. У нас радист? Підняв руку, щоб ще раз стукнути в двері радіорубки. Але несподівано відсвіт полум'я спалахнув з другого боку пароплава. Через дві секунди розітнувся постріл. Нападають, промайнула думка в механіка і він побіг до капітана. Дзищання в радіорубці не припинялося. Розділ третій. Клоччя, змочене бензином, спалахнуло несподівано швидко. Норвежці, очевидно, вразили це полум'я і постаті людей на борту. При світлі вогню вони помітили вершомета, котовая, зоріна і, мабуть, ще когось. Не гаючи часу на розмови. Хтось із них одразу вистрілив. Цей постріл був ніби сигналом. Затріскотіли рушниці. Але ж після першого пострілу радянські моряки попадали на палубу і тим врятували себе від влучних куль норвезьких звіробоїв. Здавайтесь, почувся вигук англійською мовою. Кар і Ельгар впізнали голос шкіпера Ларсена. Полум'я, що враз спалахнуло так само раптово й згасло. Бензин згорів. На снігу ледве помітно жевріло клоччя. Норвежці продовжували обстрілювати пароплав. Кулі свистіли, вдарялись об залізний борт і дерев'яні надбудови. Вершомет прицілився із своєї дрібнокаліберки у невиразну постать біля погаслого вогнища і вистрілив. Залунав вигук болю й лайки. Влучив усміхнувся мисливець і знов зарядив рушницю маленькою кулькою. Торбо вибіг на капітанський місток, де з наганом у руці стояв кар, вдивляючись у темряву. За механіком з'явився ковягін, і зараз же за ним приповз котовай. Радіо працює, сказав механік. До каюти не добулись, поспішили сюди. Хоч штурмана і вразила ця новина, але зараз було не до того. Тим більше, що невдовзі по тому, як почалася стрілянина, робота радіопередатчика припинилась. Пошліть ковягіна на корму, наказав Кар. Нехай тримає зв'язок між Соломіним, Шелемехою і вершометом. Кар вичікував, коли визначиться, де саме центр нападу, щоб самому кинутись туди. Він раз у раз позирав на ніс, де самотньо вартував гідролог. Чорною плямою лежав запара на палубі притиснувшись до поручнів фальшборту. Очевидно, він виглядав ворогів. Кар хотів послати йому на допомогу Павлюка, але кочегар не приходив. Норвежці підступали все ближче. Про це свідчили вогники пострілів та темні постаті, що раптом з'являлися і, пробігши кілька кроків, зникали, падаючи на кригу. Зорін націлився трубкою від шланга на одну таку постать що близько підійшла до пароплава, і пустив струмінь води.